вільному воля. Та де ж ви, товариші, бачили синіх псів або зелених? Якщо це називається художнім відображенням життя, то вибачайте, я на такому живопису не розуміюся і такого не визнаю. Пробачте, Михалевич, не розумієтеся, чим не визнаєте? спокійно запитав Нефьодов. Бо може бути щось одне з двох, адже не визнавати може лише той, хто розуміє посміхнувся Михалевич, поправляючи окуляри. Не займайся В'ячеславе казуїстикою. Я кажу, що синіх чи зелених собак не сприймаю. Мистецтво повинно відображати життя, відображати чи копіювати. Чого ти, Славко, прискіпався справді, втрутився царик. Михайлович має рацію. Я ще в дитинстві був у Третьяковській галереї, бачив там картину Сер'яна. Справді, суцільна умовність, Дві жінки несуть на головах дзбани з водою. Але за законами фізики ті глеки, яких намальовано, ніяк не могли б утриматися на головах. от картина художника, забув його прізвище, він намалював Пушкіна, який у задумі сидить під деревом. Ось там уже ніяких умовностей, усе точно як у житті. Дерево вималювано так, що хочеться підійти і зірвати листочок або відколупати шматочок кори, або ще помацати сюртук, щоб дізнатися, з якої матерії його пошито, докинув Нефьодов. Маринич посміхнувся. Бач, Нефьодов раніше за нього збагнув, що царику властивій йому іронічній манері просто кепкує з Михалевича. Точно, вигукнув царик. Ну, так усе гарно виглядає, як на кольоровій фотографії. Та йдіть ви обоє знаєте куди? здогадався нарешті, що конструктори глузують Михалевич, сердито кинув недокорок у горну і вийшов. Його слухачі, похитуючи головами, мовляв, жартівники, пішли за ним. Маринич посміхнувся і зауважив. Категоричний товариш цей ваш Михалевич. Він не наш, він з іншого відділу, поспішив відхреститися Нефьодор. Хоч і в нашому бюро теж є такі любителі точності зображає тільки так, як я у житті бачу, а інакше від лукавого. Та знаєте, бувають фізики, які не визнають ліриків, а ці сказати б напівфізики і напівлірики. Тобто і в тому, і в іншому розбираються наполовину. Однак про все висловлюється досить категорично, підтримав приятеля Царик. Мариничу подобалися ці молоді конструктори. З ними приємно було поговорити на будь-яку тему. До курилки заглянула Жанна Іванівна. Так і подумала Модести, що знайду тебе тут. Навіть у бюро не заходила, звернулась до царика. Іди до шефа, викликає. Зараз, Жанна Іванівна, доконаю сигарети і піду. Якщо директор щоразу чекатиме, поки кожний підлеглий накуриться, то яка ж цікава я знати робота буде холодно відрізала секретарка. Потім повернулась до Маринича і вже зовсім іншим тоном повідомила про вас, Анатолій Івановичу, я доповіла. Григорій Антонович сказав, що буде радий вас бачити. Погойдуючись стегнами, вона вийшла, впевнена, що її супроводжують захоплені погляди. Коли жоночка наказує, то треба слухатися, випускаючи кілечка диму, промовив Нефьодов. Запізнюватися не варто. Не так Григан розсердиться, як вона, тоді клопоту не обберешся. Боронь Боже, Жанну Іванівну, ми сердити не наважимося, погодився царик, проте й ти не квапився. Смашно затягнувся. Нічого не скажеш, Валя жіночка, її навіть сам Григант побоюється. Останнє вже було сказано для Маринича. А той так і не зрозумів, чи вони жартують, чи справді побоюються секретарки. Зауважив. Між іншим, те саме сказали кілька ваших працівників і в анкетах. А мені, правду кажучи, не віриться. Як це щоб шеф та секретарки побоювався? Ну, не те, що вона його страху тримала, засміявся царик, а так як була господар ставиться до улюбленого песика. Знає, що той не вкусить, але не може терпіти настирливого дзявкоту. А коли Жанна Іванівна у недоброму гуморі відкривають свій ротик, то й справді треба мати неабияку витримку. До речі, згадав Нефьодов,